Сега ќе продолжиме со Евангелието според Јован. Отприлика три седмици не се дружевме со него. Е, завршивме целата седма глава. И сега ја започнуваме осмата. Иако се работи за еден ист настан, значи Христовата служба – и неговиот говор, неговото поучување и неговите дела за време на празникот Сеници во Јерусалим. Значи, осмата глава е само продолжение на оно што се случува таму, а што започна уште во седмата. Бидејќи празникот Сеници трајал цела седмица, како што е случај со пролетниот празник Бесквасници, Во последниот стих од седмата глава прочитавме 53-тиот и секој си отиде во својот дом, после една бурна расправија, што се случило во самиот народ, кај собраните евреи, по прашањето дали Исус е пророк, дали Исус е Христос, односно Месија, ветениот спасител, или пак е некој измамник. Учените теолози рабините и фарисеите, од кои што во главном потекнуваат, ја застапуваат тезата дека Исус не може да биде ветениот Месија, бидеќи доагал од Галилеја. А според пророќствата, пророк, тој, че значи, спасител, треба да се роди во Витлеем. Зборувавме на таа тема. Кога Никодим се обидел да се спротивстави на подлата намера на Синедрионот, да го уапси Исуса, тие се свртија прв пат против него. И едноставно, без никакви аргументи, без никаква логика, не можејќи да одговорат на неговото прашање, осудували нашиот закон човек додека не непред него се слушаат и не дознаат што прави, тие едноставно се вртат против него и велат да не си и ти од Галилеја. Значи, кога се работи за бес, дури не е битно дали сте образован човек, дали сте учен теолог, проповедник, Кога се работи за бес, вие едноставно не знаете што зборувате, не знаете што правите, затоа што не ја сакате вистината. Реагирате нерационално, ирационално, неразумно. Ова се случило тука со членовите на Синедрионот, предводени од Кајафа, првосвещеникот на Израел во тоа време. Осмиот стих започнува, осмата глава, се извинувам, започнува со првиот стих, кој што ни вели, а Исус отиде на Маслиновата гора. Значи, тука се прави една природна пауза, завршил еден ден, Исус се повлекол на Маслинската гора, каде што пренокил, каде што често пати пренокил, најчесто во молитва. А следниот ден, утредента пак дојде во храмот. Повторно се симнува, повторно влегува во храмот среде толпата народ, се уште трае празникот ценици, и сиот народ доаѓаше кај него. Неговата појава, како и толку многу пати пред тоа, било во Јудеја, било во Галилеја, едноставно ги магнетизираше луѓето. А тој седна и ги поучуваше. Чекаваме дека новиот ден започнал во една мирна атмосфера. Исус влегол во храмот, маса народ се собра околу него, значи свештениците не беа интересни, нивите ритуали не беа интересни, бил интересен еден столар од Галилеја. Можеме да си замислиме една таква ситуација. како би реагирале ние на, да бевме присутни? Значи, да мисле, вашата црква да организира некој собор, да речеме. Тука се повикани официјални говорници, гости, учени, теолози, проповедници, да ви говорат, да ве поучуваат на тој собор, а грото народ посетители дојдени од целата земја, место да дојат да ги слушаат официјалните гости и говорници, се собрале таму околу некој столар кој што е поинтересен од овие? Како би реагирало црковното водство? Како би реагирале пасторите, старешините, па и самите верници во една таква ситуација? Прашање за размислување. Исус не бил омилен кај водачите на Израел. А дали денес би бил омилен кај христијанските водачи, кај црковните водачи. Нагло бил прекинат Велелен Вајт. Значи, кога седнал и ги поучувал, нагло бил прекинат. А библискиот текст ни вели, значи во копнуш на вековите, Елена Вајт вели, нагло бил прекинат. Библискиот текст пак вели, тогаш книжиците и фарисеите доведоа кај него жена, фатена во прелюбодејство. Ја поставија насреде и му рекоа, Учителе, оваа жена сега е фатена во прелюбодејство. Или како што велиме ние денес, фатена на дело. А и во законот ни заповеда такви со камења да ги убиваме. Ти пак што велиш? Интересно прашање. Ако мој се и вели така, зашто доаѓа да го прашуват столарот, што он ќе каже? Ако законот во Република Македонија вели дека во некоја ситуација треба вака да се постапи, на што би личило да дојдат суди, полицајци, јавни обвинители и, пример, да го прашаат Дракче или било кој од вас. А вие што велите, треба вака да постапиме, како што вели законот? Се случува такво нешто? Ако законот вели дека треба вака да се постапи, доаѓаат властите да прашуваат обични граѓани или може би анкети на плоштад, по улица, Треба вака да постапиме? Господине, треба вака да постапиме, како што вели законот? Го прават тоа властите? Да, али се прави <laughs> Во случај, зашто дошла кај Исуса? Зашто го прашуваат него? Значи, зашто го прашуваат обичниот столар? Како треба да се постапи? ако се рекол, односно законот, авторитетот на законот, дека вака треба да се постави. Но го признавале ли евреите Исуса за законодавец? Сакале да му наместат стапица. Зашто? Шестиот стих ни вели, тоа го рекува за да го искушат и да го обвинат. До сега секавате во петата глава, во предходната седма глава, на повеќе места Исус го истакна својот божествен авторитет пред евреите. Во петата глава читавме, дури се изедначил со, со Бога, нарекувајќи се себе си, нарекувајќи го Бога свој отец, 18 стих, Евреите сака да губиат, бидеќи се на тој начин се изедначил себе си со Бога. Овде е оне кој што е поголем од храмот. Исус досега, значи, се имал прогласено среде Ерусалим, во Јудеја, за некој што е поголем од храмот, за некој што е поголем од Моисеј, за некој што е над законот, за разлика од евреите кои што се под законот. Иако бил на човечки очи, во човечки контекст само обичен столар. Не бил ниту теолог. Односно, не бил дипломиран теолог. Е, сега, штом се правиш толку голем, ајде сега кажи што треба ние да правиме. Дали, како што рекол Мојсей, или ти може би имаш поинакво решение. <laughs> Много интересно. Како Исус реагира во оваа ситуација? Како прво, треба да поставиме прашањето, зашто оваа ситуација за него би представувала искушение. Во што се состои искушението? Во што се состои стапицата што му е наместена? Значи, што е проблем? Што е проблем Исус да одговорил па да, ако мој се рекол така, така постапете. Како тогаш би бил обвинет? Зашто би бил обвинет? ако Исус се согласил со законот, дека така треба да се постави. Во ред. Мегуто, е, ако во случајов рече и он, да, како што рекол Моисе, и ја велам така, каменувајте ја оваа жена, погубете оваа жена. Тогаш, во каква стапица би влетал Исус ако го кажал тоа? Токму така. Значи, евреите немале право, додека биле под римска власт, да извршуваат смртни казни. Ако Исус рекол да се погуби оваа жена, како што законот еврејски Мојсев и Божи заповедал во теократијата, тогаш овие лицемерни еврејски водачи ќе го обвинеа пред римјаните како некој што се ставил и над нивниот закон, и над римската власт, бидеќи само римската власт имала право да извршува смртни казни, да екзекутира некој. На тој начин ќе бил обвинет како бунтовник против римјаните, против Цезарот. <laughs> Што друго? Да обвините некој, да Исус Христ да ја каже нашата казна и да ја осуди. Детално го испитува животот. Детално го не значи одлина за да Благодарам. Значи Исус во случајов знае. Според според тоа, според треба детално да испитате дали е или не. Значи, да да Исус знае, Исус знае кој е оваа жена, Исус знае што таа направила, но што друго знае? Токму така. Исус знае дека оваа жена била намамена или измамена во оваа прелюба од страна на истите оние кои што дошле да го искушуваат Исуса. Тие ја наместиле ситуацијата, тие ја наместија прелюбата, тие ја фатија потоа на дело и сега му ја носат на Исуса како стапица за него. А во што се состоеше стапицата ако Исус одговорил поинако, спротивно на Моисеевиот закон? Што ако Исус рекол да се помилува оваа жена? Да не се постапи така како што законот налага. Токму така. Тогаш ќе го обвинеа пред својот народ, пред евреите, дека овој не го почитува авторитетот на Божиот закон. Значи, Исус се наоѓал во ситуација која што според лукавите умови на, нивни, на неговите обвинители, изгледало дека е совршена стапица. Било како да реагира, било што да рече, тој мора да биде обвинет, тој мора да биде осуден. Било од страна на римјаните, било од страна на евреите. Со други зборови, ќе биде намален неговиот углед меѓу народот, ќе биде намален неговиот авторитет. Никогаш Исус досега не бил во ситуација, доведен во ситуација да каже нешто против или нешто што се коси со законот. Напротив, самиот истакнувал дека не дошол да го укине законот, да го поништи, да го омаловажи и така натаму. Се ставил на негова страна, на страната на законот. Они, како они што единствено го исполнува, обвинувајќи ги своите непријатели, самите еврејски водачи и рабини, како оние кои што го прекршуваат. Само предходната седма глава прочитавме се ви даде закон и ниту еден од вас, никој од вас не живее според законот. Исус ги обвинил своите обвинители. Вие сте тие што го кршите законот. Вие сте тие што не го држите законот. Исус реагира на еден многу интересен начин. На почеток, тој ништо не одговара. Може би прилика неговите обвинители да си помислат, е, го фативме збор, Не може сега да одговори. А Исус се наведна долу и почна со прст да пишува во земјата, не гледајки ги. Така ни вели Библијата. Меѓутоа Библијата не ни кажува што тоа Исус пишувал со прст по правот. Што е тоа што го пишувал по прашината на храмските ходници. Тоа ни го открива Елена Вајд во Копнежот на вековите. Библијата не ни кажува што Исус пишува. Ни вели само дека Исус се наведнал и пишувал по земја, не гледајки ги. Елена Вајд ни кажува што пишувал. би сакал да започнам да читам од 461-та страница од оригиналот на Коптежот на вековите. Прво, говорејќи значи за заговорот што бил скован против него, неговите непријатели цврсто решиле да ја искористат оваа прилика за да се обезбедат обвинување против Христа, сметајќи дека без на одлуката што ќе ја донесе, ќе пронедат повод да го обвинат. Ако ја ослободи жената, би можеле да го обвинат дека го презира јавиот закон. Ако изјави дека заслужува смрт, би можеле да го обвинат пред земјаните дека се присвојува власт, што само ним им припаѓа. За миг Исус ја посматрал оваа сцена. Усрамената жртва што се тресала, достоинствениците со сурово лице, лишени дури и од човечко сожалување. Неговиот дух на безпрекорна чистота се сгрозил од оваа сцена. Добро знаел со каква цел му е изнесен овој случај. Го читал срцето, го познавал карактерот и текот на животот на секого што се наогел пред него. Не само на жената, току на секој што се наогел пред него. Овие лажни чувари на правдата сами ја навеле својата жртва на грех за да може да му постават стапица на Исуса. Не покажувајќи никаков знак дека го чул нивното прашање, значи, еден сосем игнорантски однос, се наведнал и гледајќи во земјата почнал да пишува по правот. Е, што, што пишува? <laughs> Нестрплени поради неговото одложување и очигледната рамнодушност, тужителите пристапиле поблизу, свртувајќи го неговото внимание на овој предмет. Мегуто, кога нивите очи, следеки ги Исусовите, погледнале на плочата крај неговите нозе, лицата им се измениле. Сега тие прочитале што тоа Исус пишува по правот. Тука пред нив биле испишани сите тајни гревови на нивниот живот. Луѓето што го посматрале тоа виделе ненадена промена во изразот, и се туркале напред да откријат што е тоа што го посматраат тие со в вчудовиденост и срам. Каква ситуација? Да продолжиме со Христовиот одговор од Евангелието. Кога продолжија да го прашуваат, седмиот стих, тој се исправи и им рече, кој од вас е без грев, прв нека фрли камен на неа. Колку совршен одговор. Во согласно со законот. Да, мој се рекол така, јас само ќе додадам, екзекуторите да бидат тие помеѓу вас, оние помеѓу вас, кои што се без греф. А тоа го рекол откако се случило ова предходно. Откако ги изнапишал нивните тајни гревови по земскиот прав, и откако тие со вчудови, невиденост и срам на своите лица, си ги прочитале тие гревови, Па дори таа сцена предизвикала љубопитност кај останатите наблюдувачи. Народот сега веќе се заинтересирал што е тоа. <laughs> Што толку ги вчудо видело неговите непријатели. И пак се навед надолу и пишуваше по земјата. Си продолжува да пишува. А тие што го чуја тоа, бидеќи совеста ги гризеше, се разотидоа еден по еден, почнувајќи од најстарите, па до последните. Останаа само Исус и жената која стоеше насреде. А кога се исправи и не виде никого освен жената, Исус и рече, «Жено, каде се оние што те обвинуваа? Никој ли не те осуди?» Со други збори, никој не фрли камен на тебе. А таа рече, никој Господи. Тогаш Исус и рече, ни јас не те осудувам. Но дали тука застанал? Зошто не застанал тука? Значи, ако тука стоеше точката, како што се стои, без наредната реченица, Исус можел да остави впечаток дека Прелюбата и не е толку страшен греф. Но Исус тука не застанал. Ни јас не те осудувам. сино човечки дојде не да осуди, туку да го најде и спаси загубеното. А при второто дојање, тој ќе дојде со цела божествена власт, со сета сила, на осуда врз оние кои што до крај ќе останат непокајани грешници. Оди си и немој повеќе да грешиш. Ние би можели да извлечеме една подлабока полка од целиот овој настан. Ако Исус имал дух како овие фарисеи, дух на осуда, сурови лица, како што прочитавме, во копнежот на вековите, тој како и тие би ја осудил оваа жена. На тој начин таа душа би била погубена. Прелюбата ќе беше осудена, заедно со неа. Значи, прелюбата ќе беше осудена, евреите ја осудувале прелюбата, го осудувале блудот, го осудувале неморалот. Тоа е нешто што многу лесно можеме да го разбереме. Меѓутоа, оваа душа ќе беше изгубена. Ако Исус ја помилувал жената на начин на кој што, на спротивниот начин на кој што очекувале неговите обвинители, значи на начин кој што ќе покаже презир кон авторитетот на законот, тогаш која можна последица би, би, се, би настанала? Ако Исус ја помилувал жената, ама на начин на кој што тоа ќе представувало презир кон законот, како што сакале, очекувале неговите обвинители да постапи или вака или онака. Или сурово, како, како што тие самите би постапиле, па да го обвинат кај римјаните, или да постапи спротивно, да ја ослободи жената, ама со тоа ќе го обвинат дека го презира законот. Во тој случај, жената би можела да биде значи, спасена од смртта, мегуто дали ќе беше спасена од гревот? Но дали ќе беше спасена од гревот? Не таа ќе си останеше блудница и понатаму. Христовиот совршен одговор во оваа ситуација го има ефектот ем гревот да биде осуден, ама оваа душа да биде спасена. Е како? Токму со овие зборови. Нејаснете осудувам. Оди си и немој повеќе да грешиш. Што мислам, дали оваа жена некојаш повторно, помис, после овој настан, после ова искуство, помислила на блуд или прењева. Силата на Христовата благодат е таква што го осудува гревот, а го спасува грешникот, се разбира ако тој самиот сака да се спаси. лажното Евангелие или го осудува гревот заедно со грешникот, или го помилува грешникот, ама и го помилува и гревот. Го толерира и гревот. Или сте фарисеи, или сте садукеи во лажното Евангелие. Или сте католик, или сте евангелик, протестант. Едното и другото е вон Христовиот пат. Било од десна, било од лева страна. Христовиот пат значи осуда на гревот, ама спасение на грешникот. Омраза кон гревот, а љубов кон грешникот. Како е тоа можно? Тоа не е нешто што е природно можно тука е нешто што само Светиот Дух може да го инспирира. Што само Светиот Дух може да го вдахне. Тоа може да го прави само некој, кој што и самиот е раководен од тој дух, кој што е роден од озгора и кој што го живее тој нов, Христов или Божествен живот. Нека му е фала и слава вечно. Амин.